Իրոք այդպես կարելի է բնութագրել Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության գոտում արկա հրադադարը, որ իբրև հակամարտ կողմերի փոխհարաբերությունների անժամկետ վարկագից հայտարարված լինելով 23 տարի առաջ 1994 թվականի մայիսի 5-ին Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում երակողմ ստորագրված արձանագրությամբ առ այսօր խախտվում է անդադար ամենօրյա բարբերականությամբ երկուստեք տեղի տալով նորանոր մարդկային կորուստների Անշուշտ էական չէ, թե այդ խախտումների ընթացքում կողմերից ով ավելի շատ զոհեր է տվել։ Էականն այն է, որ յուրաքանչյուր առանձին դեպքում դա նշանակում է կոնկրետ մարդկային կյանքի կորուստ, որ բնականաբար ամբուժելի ցավ եւ անամոք վիշտ է պատճառում առաջին հերթին զոհվածի ընտանիքին ու բոլոր մերձավորներին։ Թե կոնկրետ ինչ ապրումներ է ունենում ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական հանրությունն այդ կապակցությամբ, երկրի իշխանություններին թույլ տալով դիմել նման անհիմն ու անիմաստ ավելին իր իսկ համար անկանխատեսելի հետևանքներով առանձնապես սեփական զավակների հերթական կորստյամբ հղի արկածախնդրությունների թողնենք նրա խղճին ու քաղաքական կամքին։ Ի վերջո յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի է իր իսկ կամքով ընտրված իշխանություններին, բայց ահա մեզ հայերիս համար հայրենիքի պաշտպանության իզեն ելած ամեն մի զինվորի թե կամավորական ազատամարտիկի նահատակությունը հակամարտ զորքերի շփման գծում ողբերգական իրողություն է ողբերգական ոչ միայն մերձավոր հարազատների, այլև ողջ հասարակության համար։ Բայց ինչքան էլ խորը, անդարմանելի է կորստյան ցավը, մենք անկասկած նաև հպարտանալու իրավունք ունենք, սփոփելով մեզ, որ մեր զավակներն իրենց ամենաթանկագինը, կյանքը նվիրաբերել են Սուրբ Առաքելության, ժողովրդի քաջարի զավակին վայել հող հայրենիի պաշտպանությանը, այլ ոչ, ինչպես ադրբեջանական պարագայում է, իսպաս իշխանությունների մոլագար նկարտումների զինքի ուժով զավթելու այլոց երկիրը ավերելու, համատարած մահ սփռելու, բնաջնջելու։ Բայց այնուամենայնիվ հարց է ցակում, ինչ է իրենից ներկայացնում Բիշկեկյան կոչվող արձանագրությունը, եւ ինչեւ երբ կարող է ձգվել այդ հիմնարար փաստաթղթում ամրագրված, սակայն անդադար խախտումներով լեցուն ու մարդկային նոր կորուստերով հակեցած այդ անժամկետ հրադադարը, որ շատ հաճախ ակամա մի կողմ թողնելով կամ մոռացությամբ մատնելով տվյալ իրավական դրույթի բուն էությունը պայմանականորեն անվանում ենք հարաբերական անդոր եւ կամ որոշակի քնարականություն հաղորդելով կարծես թե իբր սիրելի էակի քնքշաբար կոչում ենք փխրուն հրադադար փորձենք պատմական անդրադարձ կատարելով բարձել նախ նշենք որ բիշկեկյան արձանագրությունը ստորագրվել է մի այնպիսի ժամանակ երբ Արցախայության դեմ պատերազմ սանձազերծած Ադրբեջանի զինված ուժերը հակահարձակման անցած Արցախի պաշտպանության բանակի հուշկու հարվածների ներքո խոճապահար նահանջում էին, հանձնելով շրջան շրջանի հետևից։ Պաստորեն զախողվել էր ադրբեջանական բանակի 1993-94 թվականների զմերային արշավանքը եւ անկասելի էր դարձել Արցախյան զորամասերի առաջխաղացումը դեպի Ադրբեջանի խորքերը։ Հայկական զինուժի վերահսկողության տակ էր անցել Արցախին հարակից 7 շրջան՝ լրիվությամբ կամ մասնակիորեն։ Պաշտոնական Բաքուն, որ մինչ այդ քանիցս ավելի կոնկրետ 10-12 անգամ անմիջական գրավոր թե բանավոր կապ հաստատելով ժամանակավոր հրադադարի խոստումներ էր կորզել պաշտոնական Ստեփանակերտից եւ ինքնից դրժել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները այլ ընտրակ չներ, քան պատերազմի դադարեցումը։ Չուներ, քանզի այդ հանրապետության մայրաքաղաքում ուժգնացել էին ներքաղաքական խմորումները եւ առավել քան սպառնալից էր դարձել նախագահ Հեյդար Ալիևի գահընկեցության վտանգը։ Ընդ որում, ի տարբերություն նախորդ ժամանակավոր հրադադարների, Երբ դրանք օգտագործում էին զինական ուժերի վերախմբավորման ու վերադասավորման համար, այս անգամ գլխավոր խնդիրն առավելապես ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին չեզոքացնելու միտումն էր, ինչը նա օգտվելով համեմատաբար խաղաղ պայմաններից հետագայում կարողացավ իրականացնել։ Եթե ոչ ամբողջովին, ապա գրեթե ամբողջովին, տարբեր պատրվակներով բարեզբուն իմաստով, ինչպես վայելը խորհրդային պետական անվտանգության գեներալին, վերացնելով եւ կամ բանտային ճաղերի ետև նետելով իր հակառակորդներին, մեծ թվով քաղաքական թե զինվորական գործիչներին։ Բայց դառնանք 1954-ի առաջին կեսի իրադարձություններին։ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդակցության հետագայում անվանափոխվելով Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության Մինսկի խումբը շարունակում էր հակամարտության կարգավորման ուղղված երանդուն միջնորդական ջանքերը։ Սակայն դրանք արդյունք չէին տալիս, քանի որ Ադրբեջանը հույսեր կապելով հիմնախնդրի ուժային լուծման հետ որթեգրել էր բացահայտ կոշ դիրքորոշում։ Բացի այդ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հակամարտության վերաբերյալ ընդունել էր 4 բանաձև, որոնք իդեպ չիրագործվեցին հենց Ադրբեջանի մեղքով, դրանց պահանջներն անտեսելու հետևանքով։ Բանն այն է, որ Բաքուն ակնկալում էր, որ այդ բանաձևերը կներառեն ադրբեջանական տարածքներն ազատելու վերաբերյալ պահանջ։ Սակայն ադրբեջանական կողմը հաշվի չեր առել, որ փաստաթղթում այս պահանջին կնախորդի առավել կարևոր պահանջ՝ անմիջապես դադարեցնել կրակը, ռազմական գործողությունները եւ նույնիսկ ճշնամական գործողությունները։ Վերջին պարագայում խոսքը վերաբերում էր հայկական տարածքների էներգետիկ, տնտեսական, տրանսպորտային շրջափակման վերացմանը, ինչին Բաքուն չէր սպասում։ Երևանն ու Ստեփանակերտը տվել էին իրենց համաձայնությունն այդ բանաձևերին, մինչդեռ Բաքուն նախընտրում էր ընդհանրապես չպատասխանել, հույս ունենալու այդուամենայնիվ հաղթանակ տանել, ինչի պատճառով պատերազմը չէր դադարում եւ Ղարաբաղի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը փաստացի արժե զրկվեցին։ Բնականաբար անվտանգության խորհուրդն արդեն չէր ցանկանում ընդունել 5-րդ բանաձևը, քանի որ դա խաթարում էր նրա հեղինակությունը։ Այդ ամենով հանդերձ նախագահ Ալիևի համար առավել գերադասելի էր Մոսկվայի միջամտությունը։ Երևանի եւ Ստեփանակերտի վրա ներազդելու նրա հնարավորություններով առավել եւս այսօր Կովկասում որպես իր ազգային պետական շահերի կենսատարածքում Ռուսաստանի լիարժեք վերհաստատվելու ձգտումով հանդերձ։ Ինչպես եւ սպասում էր, Բաքվի աղերսը Մոսկվային երկար սպասեցնել չտվեց։ Անկախ պետությունների համագործակցության երկրների ղեկավարների խորհուրդը 1994-ի մարտին եւ ապրիլին Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Մոսկվայում երկու նիստ գումարեց Ադրբեջանի ու Հայաստանի նախագահների մասնակցությամբ։ Օրակարգում Արցախյան կարգավորման հարցներ Քննարկումների արդյունքում արդեն երկրորդ նիստում ապրիլի 15-ին ընդունվեց խորհրդի հայտարարությունը, որում կտրականապես շեշտվում էր ռազմական գործողությունները դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհուրդը հաստատեց ամենահրատապ պահանջների երրակը՝ անհապաղ զինադադար, բոլոր ռազմական գործողությունների դադարեցում եւ դրա հուսալի ամրագրում, ինչպես նաեւ ի հավելումն արժակատման հետևանքների վերացումը։ Միևնույն ժամանակ խորհուրդը կրկին դիմեց միջազգային հանրությանը, ԵՀ-ին եւ ՄԱԿ-ին, կոչանելով օժանդակել հակամարտության կարգավորման ուղված ԱՊՀ-ի միջոցառումներին։ Եվ հենց ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի ընդունած հայտարարությունն էլ հիմք հանդիսացավ Բիշկեկի արձանագրության նախագծի համար։ Հիշեցման կարգով նշեմ, որ Ղրղստանի մայրաքաղաքում մայիսի սկզբներին տեղի ունեցած բանակցություններն անցկացվեցին 1992 թվականին ստեղծված անկախ պետությունների համագործակցության միջխորհրդարանական վեհաժողովի հովանու ներքո։ Ուշագրավ է, որ հենց հետխորհրդային տարածքում գործող այդ կառույցն է, որ 1993 թվականի դեկտեմբերին Ֆինլանդիայի Ալանդյան կղզիներում կազմակերպեց Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանականների հանդիպում կողմերին շվեդների ու ֆինների միջև էթնոքաղաքական հակամարտության հանգուցալուծման փորձին ծանոթացնելու նպատակով, որը, ինչպես ենթադրում էին այդ նախաձեռնած միջնորդները, կարող էր օգտակար լինել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Հենց այդտեղ էլ Ֆինլանդիայում համաձայնություն էր ձեռք բերվել Qirgizstani մայրաքաղաքում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանների ղեկավարների հանդիպման վերաբերյալ։ Եվ ինչպես նախապես պայմանավորված էր, ի տարբերություն նախորդ բանակցությունների, դրանք երարկողմ էին, մասնակցում էին հակամարտության բոլոր կողմերի՝ Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների ներկայացուցիչները։ Չնայած Ադրբեջանի հարուցած արհեստական խոչընդոտներին ու ձգձգումներին, Փաստաթուղթը երկար քննարկումներից ու բանավեճերից հետո այնուամենայնիվ մայիսի 5-ի երեկոյան ստորագրվեց հայկական երկու պատվիրակությունները գլխավորող խորհրդարանների ղեկավարների եւ բոլոր միջնորդների կողմից։ Տարբեր պատճառաբանություններով ու զգզգումներով Ադրբեջանը միացավ ավելի ուշ եւ փաստաթուղթը ստորագրեց Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի նախագահը, այլ ոչ Բիշկեկի բանակցությունների մասնակից նրա տեղակալը։ Արձանագրության մեջ կոչ էր արվում հակամարտության բոլոր կողմերի խորհրդարանների ղեկավարներին հրադադար հայտարարել մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվա կապակցությամբ, բայց այլ հարցերի շուրջ կողմերի միջև տարաձայնությունները չհարթվեցին եւ հրադադարն այդպես էլ չկայացավ այդ տոնական օրը։ Բիշկեկյան արձանագրությունն իր հերթին հիմք հանդիսացավ Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրի համար, որն ուժի մեջ մտավ ուղիղ 1 շաբաթ անց մայիսի 12-ին։ Այն իրականում դարձավ միակ փաստաթուղթը, որի մշակման համար Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ նստել է բանակցությունների շեղանի շուրջ։ Միևնույն ժամանակ այդ արձանագրությունը կարևորում է նաև նրանով, որ այն իրականում միակ փաստաթուղթն է, որի տակ դրված են հակամարտության երեք կողմերի՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ստորագրությունները։ Ի տարբերություն նախորդ այն գրավոր պայմանավորվածությունների, որոնք ստորագրել էին բացառապես Ստեփանակերտն ու Բաքուն։ Ժողովրդական իմաստությունն ասում է՝ «Վատ խաղաղությունն ավելի լավ է, քան լավ պատերազմը»։ Անշուշտ անվիճելի է։ Այդ իսկ առումով հրադադարի վերաբերյալ Բիշկեկյան համաձայնագիրն ի սկզբանե կոչված է կարևոր դերակատարություն կատարել Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության գոտում։ Առաջին հերթին, բնականաբար, անժամկետ հրադադարի կայացման խնդրում, բայց արդյոք լիարժեք է այդ դերակատարումը։ Անշուշտ կհամաձայնեք, որ հազիվ թե Չնայած մշտապես ակտիվ ռազմական գործողությունների բացակայությանը, որ անկասկած Բիշկեկյան համաձայնագրի գլխավոր ձեռքբերումն է, հակամար զորքերի շփման գծում բախումներն ահա ավելի քան երկու տասնամյակ շարունակ բարբերաբար կրկնվում են, ընդཐུպ միջև լայնացավալ ռազմական գործողությունները, որոնց ականատես եղանք անցյալ տարվա ապրիլի սկզբներին։ Թե ով է մեղավոր հրադադարի համաձայնագրի խախտումների մեջ կամ ժողովրդական արտահայտությամբ ասած որտեղ է թաղված շանգլուխը, Պարզ ու հստակ է ոչ միայն հայերիս, այլև ընդհանուր առմամբ ոչ միջազգային հանրության, այդ թվում առաջին հերթին հակամարտության կարգավորմանը կոչված միջազգային առաքելության ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների համար։ Այո, միջազգային միջնորդների համար նույնպես ամենևին էլ գաղտնիք չէ, որ շարունակող արյունահեղության մեջ մեղավորը բացառապես ադրբեջանական կողմն է, ում հասարակության համար, ել չեմ ասում այդ երկրի արկածախնդիր իշխանությունների համար իրոք գրոշ անգամ չարժեն իր բազմաթիվ զավակների անիմաստ կորուստներն Արցախի պաշտպանության անարիք դիրքերի մատուցներում։